Але ж це не моя прерогатива, витиснув він. Правильно, Бас прийняв руку. Проте ініціатива має іти від вас. Для мене потрібні підстави. Доповідна. До речі, як ви живете? І маленька, сухенька, але важка рука знов лягла ірші на плече притиснула його трохи не до підлоги. І стало йому незатишно в цьому кабінеті. І він подумав, що, мабуть, отак само мав би почуватися мамонт, вигнаний з лісів раннього палеоліту на центральну магістраль сучасного міста. Його мислі текла кудись назад, у затишок власного сектора де теж шаблизубі тигри, рубан, клава, але все ж не такі. Рубанове ім'я мелькнуло в його свідомості, і там утворилася чорна дірка, яку він не міг нічим заповнити. Його спантеличував і далі оцей басів тон, батьківський, добрий, повчальний. Тобто, чим ви займаєтесь? Я бачу, все робота, робота, робота. Це, звичайно, добре. Але людині потрібне ще щось таке, що вбереже її від непотрібних думок. Футбол, карти, марки. Коли цього немає, тоді лихо. Я, наприклад, ловлю рибу. Я люблю шахи, сказав вірша. Баз задумався, шахи це добре хоч і не зовсім. Ну, гаразд, ідіть. Сергій йшов у сектор, і паркет під ним угинався, як молодий лід. Він думав про те, що бас не такий уже примітивний, і є в ньому щось таке, що змушує уважно прислухатися до його слів. У кімнаті була тільки Ірина, але вона теж кудись поспішала. Ірино Олександрівну, глухо сказав Ірша, я хочу з вами порадитись. Ні, е, ні, зблиснула вона окулярами. Я своє місце знаю. Була наструнена, наче молода олениця перед стрибком. Ірино Олександрівно, це ну, я вас дуже прошу. Я прошу вибачення. І він заступив їй дорогу. Вибачення ви не просіть, бо я іноді справді струмляю носа не в свої справи. Але не тому, не тому, що мій чоловік Тищенко, а через те, що я жінка. Мене викликав бас, поспішаючи, поки нікого немає, швидко заговорив Сергій. Він вимагає звільнити Рубана. Ох, аж хитнулася вона і вхопилася рукою за серце. І подалася до нього вся тілом, очима, душею. Боже вас упаси. Навіть навіть якщо вам доведеться піти з роботи самому. Ви нічого не знаєте. Так, він і грубіян, і злий чоловік. Я сама не люблю його. Але та злість. Він злий на весь світ, на життя, на самого себе. Йому три роки вже по війні пиляли ногу, повзла гангрена, а ще раніше троє поранень. На війну пішов у 16 років добровольцем, підробив документи на 18. Він віддав усе все і всю його. Ну тоді як же? Терпіти? Терпіти й годі. Так каже Клочкова і каже справедливо. Ви помітили, він боїться її, бо вона знає про нього щось таке, чого не знаємо ми, про його душу. Грубі слова це ще не все. Треба перейти всі страждання, як сто річок. Ми мусимо поважати.